Від бухти до мису Норвегія на карті тявся довгий бар'єр миль тридцять. Тур теж мимоволі зітхнув. Картографи могли помилитися кілька миль туди або сюди. Не дивлячись на нього, Блот уявив, як він зараз розгублено кліпає білими віями. У таких випадках шкіра на його обличчі ставала ще червонішою і відтінювала смужки безбарвних брів. Карту цього відтинку берега робив Джон Гявер, його земляк норвежець. Їй другий варіант задля об'єктивності сказав Тур і провів єдиним пальцем рукавиці вздовж західного бар'єра шельфового льодовика Белінсгаузена. На цьому позавчора наполягав і філмарш. Але бухти тут зовсім іншої конфігурації, довгі вузькі, наче фіорди, до того ж і тягнеться виключно з заходу на схід. Коли врахувати ще й північні вітри та підводні течії в цьому районі, сказав собі матрос, рахунок стає 2-1 на користь норвежця. 2-1, повторив матрос і знову глянув на карту відразу за мисом Норвегії починалась величезна затока з шельфовим льодовиком, де Гявер та його товариші провели важку зиму. Коли ж це було? Подумав він і здивувався з власної пам'яті 1956 рік. Станції Гявера Модгейм досі вже давно закидало кількаметровим шаром снігу але в душі матроса заблимав несміливий каганець. Це ще можна було назвати вогником надії. Він уперто звів брови по черзі глянув на обох. Норвежець невиразно посміхався самими кутиками губів, щось середнє між підкуванням і втіхою. Матрос іще не знав, що скаже норвежцеві. Турбалон розраховував на те чого належало остерігатись. Звідси до Модгейма всього три десятки миль. Модгейм давно покинутий, упирався матрос. Покинута станція краще, ніж голий льодовик. Її вже там давно немає. А якщо є, Жак Антуан став поряд із рудобородим норвежцем двоє проти одного. Булат склав зброю. Тепер він уже не впирався. Він довго дивився на норвежця, аж доки той не витримав і заходився репіти чобітьми. Двох таборів більше не існувало. Так чи так вони мусили йти в одному напрямку, понад берегом на схід, повз оту колишню норвезьку базу чи станцію, існує вона чи ні. Може, знайдемо якоїсь їжі? сказав Жак Антуан. Консерви довго зберігаються. На американській станції Мак-Нордо, де 1911 року зимував капітан Роберт Скотт, членів прес-експедиції ЮНЕСКО пригощали галетами, які пролежали в снігу майже 70 річ. Після голодного сніданку рушили. Попереду маячила приємна мета. Хоч ніхто особливо не вірив обіцянкам Жака Антуана, Модгейм вабив усіх, навіть у туровому варіанті. І йшли досить швидко, і за дві години здолали майже шість миль. Вже й естраду не доводилось підганяти. Булат із Туром і Жаком Антуаном рухалися поперед собак, які бігли підтюпцем, перейнявшись настроєм людей бувати досі не міг збагнути, якого ж собаку Нансен забив. Ряба сучка дріботіла позаду, а вів запряг той самий рудий пес. Жак Антуан щось розповідав Турові, але легкий вітер відносив його слова. Лишався тільки голос, переливчастий і надміру дзвінкий. В одній руці Тур тримав палицю а другий раз по раз обтирав очі й вуста, неначе слова француза обліплювали йому лице павутиною.